Sura 91. Ešems Sunce Mek 15 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wa wa Tako mi sunca i svjetla njegova. I mjeseca kada ga prati. I dana kada ga vidljivim učini. I noći kada ga zakloni. I neba i onoga koji ga sazda. I zemlje i onoga koji je ravnom učini. I duše i onoga koji je stvori. Pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. قد أفلح من زكاها uspjeće samo onaj koje očisti وقد خاب من دساها a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi كذبت ثمود بطغواها Semud je zbog obijesti svoje poricao إذ انبعث أشقاها kad se jedan nesretnik između njih podigao فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Allahu poslanik im je doviknuo Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio. I nestrahujući zbog toga od odgovornosti.